Atzo goizetik berriun bat jente bildu dia pauen, ben ez adostarzunen agerrazteko tuberkulozan aldetik. Gehina sibiotarra bazen, basena farotike bai bazen jente franko. Hogeita bi trakture bai hutsik zien errimorka helibatek ilan. Traktur hoik biuen behantago heltu dia. Artian, gentia, DDPP do Departamentuko Populiazionen zaintzabilguen aitzinean zelaik haidu. Hortik espada deuzelki, geo, arestiko biak eterditan, prefeta ikilen zen juntara junt gentia. Hor, bedatzu jenteko ordezkaitza bat sartu delaik. Bestik kampun, haidu egon. Huna, arrestiko seietan, bilkuatik elkitzian, zerzien lehen hitzak. Bon, euh, juste faire un retour, donc ça a été long, euh, Sehetakzun habo galtatu de jogu, sustengu taldeko Nikola Bujoni. Jantxe, eh, gamini bat ungu ungu, uh, eh, guk eh, ekarretiak uh, soluzioen edi bat, mena ez tikudui uh, baliatuko txela uh, gogor egoiten beti uh, ben uh, pozizionetan. Justoki, zer zutian, ziren proposamenak? Ebe, goe proposamenak, haurtzen guk guk profilaksiak jadanik egintiak unegi juntan, ordin nahen gintian hoik baliaz eta ez harri Uh, profilakzia abortizatak juteko. Bon, haientako badik arriski sobea, bazke aurtzen txibigun batzuk jameka ka berri hoik. eta aldiz dututuk bate bortuka esaldu bat, mena ez diti, ez eh, diti doiz entzuna hikoa. DTPPek nahi tizik atxurutoki har kontrolatu eh, bortila juteko. Nahi di eh, erraiten diemezela une fotografi uh, bortila jungabe esalo hoien uh, fotografi bat. Osotzeko, setarzun habo galteginte jogu ELB sinikatuko angeran knesteri. On a quand même le maintien de cette double prophylaxie, le maintien d'un zonage, euh, le maintien des mesures euh, euh de test des bovins pour rentrer sortir de la zone. Euh, voilà, donc c'est euh, ça plus d'autres choses, euh, c'est assez décevant. Hots prefetak ez du deusetan gibelegin, eta dagune gunetan mail bat idatzi gehidu, jakinazteko zertan jarrekiko dien. Artetik, ohitaz dezagun 2008an plantan jarri zela profilaxia urteoz egitia. Garaian errantzen hi urtetako esperientzia bat zategila.